see. boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá para todos os outros, dúas oriñas de radio en galego. Queremos que teñan un día de festa extraordinario, posto que é unha fin de semana. Por lo tanto, aquí estamos para poder darlles noticias de, de Galicia e ao mesmo tempo algunhas de por aquí cerca. Eh, mm, primeiro, saudar aos o equipo, non? Como dice, como suele decir a Armando. <laughs> Nos control técnico hoxe, como estamos enlatando, eh, temos aquí a Mar porque o, o grande mm, técnico que fai que isto saia adiante. O meu carón Armando, boa tarde. Boa tarde a todos os oentes, boa tarde Xulio, eh, como non a Mar que hoxe nos acompaña Eso vai ser o que vamos a facer hoxe. Poñemos un bocadiño de música e tentamos de conectar directamente co, co noso correspondente na Costa Ali da Morte. na Costa da Morte, non? Vamos alá. Moi ben. Estupendo. Ponos un bocadiño de música o noso técnico e de seguida conectamos con Óscar. You're te xa temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente ah, da Costa da Morte. O noso correspondente alá da Costa da Morte, non? Oscar, da Costa Viva. Óscar... <laughs> Ah, bueno, sí. Bueno, Óscar Manuel Rí. Mm, hola, Óscar, benvido. Que tal, como estamos? Moitas gracias bueno, por... Pues, pois por aquí... Intentando levar adiante este programinha sempre en Galicia pois informando informándolle a xente. Que non fache un sábado, non? <laughs> Eso. Aí estamos. Bueno. Un sábado máis e eh, continuamos aquí. Por certo, teño que dicir unha cousa, outro día aquí Armando puxenos en contacto co, con un con unha persoa que quizás a mellor ti tamén coñezas ese, ese é o restaurante eh. Mar de Ardora. Mar de Ardora. Hombre, claro que sí, aquí en, no, no Concello de, de Caba... Cabana, de, de Bergantiños. Cabana sí, de Bergantiños. Un, un, un referente da gastronomía, por certo, que iso tamén vos vou a, a contar algo relacionado con, con cabana. o tema da gastronomía. Sí. Non, non, con cabana non é gastronomía, bueno, con cabana tamén porque vai con toda con toda con toda a Costa da Morte, non? Ajá, sí, sí, sí. Depois vos comentarei, si, pois si, sí, sí, un vello conocido, de feito, eu cando tuven labores de concelleiro aquí en Ponteceso no seu momento, pois a filla, eh, caseilla eu en eh, Ajá, bueno, de Mari, unha boda pues, civil, o sea que para sí. que pues falamos, pois pues falamos con Marisol que moi amablemente nos atendeu, a verdade sí, que pues, grandes personaxes eh, bueno, pois mago a estar tan lonxe para sí. non poder disfrutar dese Pois sería moi interesante cando vos achegades aquí a Costa da Morte que pois se vos achegades ali ao restaurante, veredes que é unha cociña innovadora, sí. pero eh, sempre pois eh, con vos produtos eh, e eh, basándose na tradicionalidade galega e eh, eh, ides a disfrutar moitísimo, así que cando vaiades tamén vos acompaño sin problema. pues, <laughs> ah, eso, Eso intente, a ver, a ver se si acaba Intentaremos. A ver se si acaba dunha vez esta Está, po, sí. podremia que lle chamo eu e somos capaces de sí, bueno, para, para o verán que ven vamos a ser optimistas igual vos podo conocer xa en persona e, sí, pues, pois, e, e estar por aquí Será un placer bueno, para nós eh, un placer para nós Óscar, pois contanos Pois pues, un montón de cousas hoxe. Vamos a, eh, a falar, por exemplo, de, de furtivismo porque, Carai, bueno, é un, é un mal bastante recurrente aquí na zona, vos sabedes que, bueno, sí. unha das salidas profesionais máis importantes que hai na, na Costa da Morte pois é o marisqueo, non? Marisqueo, ah, claro. Sí, entonces ¿no? o, o percebe ten un papel fundamental, eh, sobre ah, todo na zona de Corme, no, sí, no sí. Roncudo, moito máis. Pois unha banda organizada foi collida esta semana con, con 9 kilos de, de percebe, que, bueno, a cantidad é moi simbólica, o que pasa é que cando falamos de banda organizada significa que se están repartindo por toda a zona de, da Costa da Morte, e o impacto eh, é un impacto grandísimo, sobre claro. todo na economía da, das, das familias que viven desto, sobre claro. Ah. todo nunha zona que se reserva para o Nadal sempre. Claro. Eh, e, eh, eh, bueno, ao final, pois, eh, atopámonos cun, cunha problemática generalizada que ten unha difícil eh, solución, sobre todo porque os medios co que contan as cofradías pois, para vixiancia son moi limitados e, e tampouco se asumiu desde as administracións o papel de vixiancia como poden ter os montes, non? cos guardamontes sí. e, e eso pois, para, as, para as cofradías que bo, moitas delas atravesan problemas económicos pois é, é, é moi difícil de manter de feito moitos mariscadores, fixadevos están vixiando eles mesmos as as, eh, as perdas, as, sí, sí, sí, sí. as, as zonas marisqueiras, para ah. que vexades o, o problema tan grave. Sobre Temos... todo esas rochas onde o, o, o mar golpea tanto mm. eh, mm. e, e vigilando, sí. pois, pues, o, o que é é, moi, é moi complicado, ainda que é certo que agora, pois, pues, eu, por exemplo, que son un fanático dos drones, non? Eh, sí. E, de, deste tipo de cousas, sí, facilitan moito as cousas, pero bueno, tamén é certo que eh, hai que ter os medios, hai que sí. ter a formación e é eh. complicado. Eh, pois sí. bueno, empezamos así con unha noticia un pouco máis complicada, eh, tamén pois eh, supoño que estaba ao tanto de que bueno, pois sobre todo pois pola caída de población, os, os bancos e sobre todo polos cambios de modelo de negocio sí. están cerrando nas zonas rurais, non? Sí, sí. Isto implica que pois moita xente maior que non ten a capacidade de, de traballar coa banca electrónica ou cos novos medios de, sí. de de comunicación cos, cos bancos, pois teñen grandes problemas para desplazarse a poder incluso retirar o seu dinheiro das súas pensións ou poder eh, de alguma maneira disfrutar dos cartos que teñen no seu, nas súas contas. Non é moi complicado porque, sí. bueno, xa houve problemas aquí en Baíñas, na zona de Baíñas en Vimianzo, eh, cerrouse a sucursal de Abanca, vale. eh, noutros concellos rurais e, e os concellos, bueno, un pouco se están mobilizando, a que a Xunta está pagándolle as entidades financeiras o que está causando unha gran polémica para manter caixeiros automáticos, pero claro, personas maiores moitas veces nin siquiera eh, teñen a capacidade de, de poder sacar sí. o, o diñeiro na, neste tipo de, de medios, entonces a presencialidade que é francamente importante no medio rural pois eh, por parte das entidades financeiras está ainda menos. Entón está habendo unha gran contestación social na zona con respecto a este tema que supoño que tamén, pois, eh, non sei se na zona de, aí na, en Cataluña, nas zonas rurais, está pasando mesmo. Claro, bueno, claro, aquí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí no está por todos os sí. Eso, ah, Hasta es... nas mesmas cidades. Sí, sí, eh? sí, no, nas mesmas cidades, aquí nas mesmas cidades. Eu onde vivo, un hospitalet, pois mira, mm. dúas, sí, dúas caixas pecharon. Dúas, re, sí, sí. reducen a, a, a cantidad de oficinas, E ao mesmo tempo, ou non é solamente a reducción de, de, de, desas oficinas de, de, de atención persoal, sino tamén a, a brecha digital que sí. so, so, claro, representa, o que, está, está, o que está claro que é indudable a pesar dos esforzos que se foron facendo eu por exemplo acórdome cando estaba no Concello de Ponteceso de Concelleiro pois facíamos moitas actividades de, de formación de, eh, para xente maior pero non se chega a todo o mundo e claro, hai xente claro. que, que, que moitas veces é moi complicado chegar e, e si, si claro o único medio de vida que teñen é a súa pensión teñen que sacar o seu diñeiro sí, claro. solo é recurren sempre pois as oficinas e estas pechan Pois é complicadísimo, é, que... é moi complicado. Per, perdona que te interrumpa, Óscar. É que ademais existe unha cousa. Eu teño eh, eh, eu ah. teño oh, vamos a ver, eh, ah. eu creo que ah. que, que, que é fácil de entender. Eu, eu teño ganas de ir a un sitio onde teñen os meus cartos e que morren. Claro, non, non teño por que aprender unha, unha fórmula que eles queren que eu aprenda. E, claro. e aparte porque hai que ter claro que se cadra para un millennial, para unha persona que ten que nacío coas novas tecnologías é fácil. Eu sou un ingeniero informático, eu sei perfectamente sí. as ventaxas que trae pois a, a banca electrónica, que sí. ten tamén, pero obviamente o que non podemos facer é pretender a que todo o mundo mm. eh, eh, poda usar este medio cando non ten nin a formación, nin a vai a ter, porque non ten por que ter. No, Entonces, é que non ten obriga, eh, eh, é, é, é o que estaba dicindo eu, que non ten obriga, eu teño dereito a Sí, sí. Que, se son os teus cartos, ademais. Efectivamente. Precisamente, eh, estes días na caixa le hubo certos problemas ca electrónica, non? Puñeche mm. error, puñeche tal, tú apretabas un mm. pin que, que o tes fijo, sí. tal, tal, e, e dicíanche os, os, os que están a traballar ali, os empregados, sí, dicíanche, é que isto é tema de informática. E viño sí. informático e casi dicía, é que isto volve, volve a un loco. E entón, claro, pues, claro... fixadevos ben, porque eu, por exemplo, que, que teño esa formación e que tal, hai moitas veces sí. que me, se, para facer unha transacción, incluso desde Amazon, comercio electrónico, que se me pide autorización eh, esa autorización ten unha serie de pasos, hai que ir ao correo electrónico, sí. quer dizer, hai un montón de cousas. non sí. podemos pretender de ningunha das maneiras que unha persona sí. que leva traballando toda a vida, unha persona que leva eh, tendo pois, eh, o seu traballo, gañou a súa pensión, que non pode retirar o diñeiro da sí, unha sí. entidade bancaria simplemente pois, porque ahora se, se, se, se, se lles ocurre, fixadevos ben, que moitos bancos están cerrando, non porque non haxa negocio sí. a nivel de que que teñan ingresos, sino porque non son capaces de generar ingresos novos. Eh, Isto eh. foi como un banqueiro e a min chamou má atención, porque <laughs> dicía eu, por exemplo, un Cormen, non? Dicía eu, pero para que hai moitas pensións? da máquina Mercante e tal, e a contestación que me daban é, sí, pero eses ingresos xa están, e aquí o que nos piden é novos ingresos, novos mercados e hai que abrir. E se non nos temos, entonces pechan as oficinas, porque eso non dá, non sei, non sei explicar o que non son económico, iso non é, non é o que buscan os bancos. Claro, cando ademais añadimos a todo isto, que sí, tiñamos sí. unha caixa de aforros pública, que non tiñamos por que ter beneficios cando falamos do público o, o, o sempre estamos ahora parece que todo ten que ser rentable todo mm, ten que ser rentable eh. hasta, hasta un ayuntamiento ten que ser rentable non, non é unha empresa non é unha no. empresa, é unha entidade pública. entonces resulta que a xente vese nesta tesitura e, bueno, a contestación social obviamente empeza a ser maior cada vez máis sí. eh, eh, eh, con todas as, as, as de, as de as do mundo, claro, sí, porque isto non pode, non pode ser así. Bueno, pois pues vamos a cousas un poquinho máis positivas. Eh, eh, comen sí, comento, pues, mirade, eh, eh, un, un dos proxectos interesantes sobre patrimonio está se levando a cabo no Castro das Barreiras, en Vimianzo, e o Concello está poñendo unha serie de diñeiro anualmente para que estas excavacións continúen. Uh ah. -huh. eh, se, bueno, pois pues unha serie de arqueólogos eh, con gran prestixio están realizando estas excavacións, pero ao mesmo tempo estas excavacións permiten pois pues, son visitadas pola, polos veciños, polos eh, polos turistas e entón podese ver en, en vivo en directo como unha excavación dun castro, non? Uh -huh. eh, e, e, e se está apostando, e fixadevos, este diñeiro xa era outro diñeiro, non? Que é do que estamos falando, é unha iniciativa tamén interesante. Outra cousa eh, tamén positiva que se ven de, de, de dar confirmación á continuidade do Servicio de Atención Temperá en, en Dumbría. Uh -huh. eh, bueno, o Servicio de Atención Temperá, para que o, pues, os ointes o teñan claro, eh, o que nos permite é eh, pois, tratar a rapaces pois, con problemas, eh, digamos, de, de personalidade nos seus inicios, vale? Que, pois, pois, que estaban pois, un problema de de retraso madurativo, de unha serie de, de, de cousas que lles impiden, pois, de alguna maneira, desenvolver a súa personalidade mm, de nenos, non? Entón, é importante que estes servicios se manteñan aquí na costa e veñen a ser, bueno, ven a ser confirmado por parte da Xunta a súa continuación e o servicio será prestado por Aspades en Dumbría. Eh, eu creo que, bueno, que, que, que sí, que un, houve tamén unha gran contestación social con este tema e está funcionando ben. ben. Outras cousinhas interesantes, vimos ahora aquí a Corme, porque a Xunta ven de, de confirmar 100.000 euros para a renovación dos pantaláns, para a pesca deportiva, aquí en Corme tamén moi demandados, porque levaban tempo con bastantes deficiencias, E, e bueno, e, o sector do, da pesca deportiva aquí recibiu no cun bo agrado esta semana este anuncio por parte da Conselleira e o propio alcalde de, de Ponteceso Lois García, Lois García Carballo Ajá, moi ben, moi ben. Eu, eu tiro para diante. Avances, eh, avances. Que... <laughs> no, é importante, <laughs> importante, Teño un montón Oscar. de cosas que contar e como penso que me dá tempo, pois pues eu tiro para diante. Claro que sí, claro que sí. Eh, Ademais, os nosos eh, entes eh, mm. están encantados da, de, da túa comunicación. Pois temos noticia mm, precisamente por eso, polo Facebook e por outras eh, comunicacións que nos, que nos envían. Pois pues mirad, estamos en outono. O outono é aquí, pois agora cada vez máis zona eh, micolóxica, eh, a Costa da Morte, eh, a afición pola micoloxía vai crecendo, hai asociacións como pan de raposo que están poñendo en marcha pois unha serie de actividades vinculadas coa micoloxía. Uh -huh. eh, distintos concellos como CE, Fisterra, pois os incluen as súas programacións de outono. É unha maneira tamén de manter un vínculo co monte, de ver pois eh, desde un punto de vista pois, recreativo a importancia que, que ten o, pois, eh, a, a micoloxía na, na zona. Aparte, tamén co tema gastronómico que que, que falaba de antes con Marisol, seguramente prepara algún plato relacionado con con setas e, e, e outros fungos. Cogumelos que, sí. que aí en Galicia non estaban moi ben aproveitados e últimamente parece ser que sí. está inzando a... Sí, cada vez, máis, eh? cada vez máis, Cada vez máis. Eh, E despois, por último, falarvos pois, da Feira Internacional de Turismo que Xantar, que está tendo lugar en Ourense, pois cada vez máis concellos daqui da zona están levando pois, iniciativas gastronómicas ali a Ourense para dar a coñecer pois, produtos importantes eh, sí. na zona, como é o caso de, de Carballo, por exemplo, que le, está facendo pois, co pan, sí, sí. e Mazaricos coa súa carne maravillosa, que sabedes que é, un... E Vimianzo, me parece que tamén, sí. sí con zonas de, de, de vacuno. Esa para, para pechar, pois, eh, simplemente comentarvos pois que seis entidades da zona debaten sobre a enerxía eólica mariña, non? Que parece ah. que ora ah, se sí, quere apostar sí, sí. un pouco por eso, entonces queren estar nos debates iniciais pois para que cando se poña en marcha un plan se, tu, se teña en conta por fin as entidades sociais e culturais da zona que parece ser que non se tiveron moito nos de terra. E nada, con isto conclúe a miña, a miña, Ui, o meu resumo ben, de eh, noticias. A, ao parecer, a, eh, a proposta de, do, dos dos eólicos no mm, mariños quizáis sexa un poquinho menos invasiva que a, a, a que se fai nos, nos montes, non? Sí, sí, sí. O que pasa que, bueno, todo isto ten que ser eh, pois, un, unha sen... confluencia de intereses sociais, culturais e económicos que hai que ter en conta en todos os claro. niveis. Además, con, solo consentidiño todo. Todo, sí, todo, todo elo consentidiño, é dicir que nin, nin demasiado, nin, nin, nin, nin pouquiño. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pois nada, recordarlle aos ointes que desde www.quepasa.gal, que que pasa na costa, perdón, punto .gal, poden chegar a ter toda a información sobre a Costa da Morte en un solo clic e eh, é así moverse da casa, pero hai que moverse da casa. Eh. <laughs> moi ben. pois, eh, eh, eu, eu queria a miña última <laughs> opinión. Eh, como dice Óscar de Souto, que os cogumelos son os percebes da terra. Efectivamente, eu son un gran aficionado aos cogumelos, na miña casa non se fa moito porque hai moito medo, e eu sempre digo que, bueno, sempre que se pagan as cousas con conocemento e, e, se, e se teña obviamente os coñecementos necesarios eh, son son un plato estupendo, nutritivo e, e sí, san que, sí, sí, que hai que ter en conta e, e a golpe de paseo Exquisito, si, xa, que falache precisamente de, de, de, de, de xantar, eh, ali temos un amigo común que se chama Domingo González Lorenzo, ah, que sí. vende recibir, é un chef de mm. eh, extraordinario que vende recibir mm. o plato de, de ouro, precisamente, mm. aí no, no xantar, e, e, e di que algúns dos seus pratos <coughs> eh, precisan exquisiteces como os cogumelos. Sí, sí, sí efectivamente. Bueno, pois pues para a semana que ven falaremos tamén dun, dunha cousa ben interesante que xa comentamos aquí ao, ao respecto de Carballo, non? Sobre sí, o pan, sí. porque moitas panaderías están volvendo a ser panaderías como as dantano antano na Costa da Morte e sí, falaremos un pouco para a semana que vende. Moi ben, moi ben. Pois, sí, sí, vale. Carballo eh, eh, eh, caracterícese precisamente sí, sí, sí. De, de, por, por eso, polo pan. Moitísimas grazas, Óscar. Veña, unha aperta, hasta viño, gracias a vos. Feliz fin de semana. Boa fin de semana a vos. Despedimos a Óscar. Ai alma se me cravou A raíz do teu querer mientras no mundo viviré otro amor non hei de ter O oh, cariño que te teño linda ti non sabes ver a rosa máis un carabel adeus que me vou cariña de mel adeus que me vou cariña de mel Pois despois de baixar a música mm, o que facemos é comunicarnos con Francisco Xavier que é o presidente da Asociación Cultural Saudade, non? Cultural Galega Saudade, que nos vai a falar... Bueno, primeiro saudámolo. Hola, Javier, boa tarde. Boas tardes. E Julio, que tal? Como estamos? Aquí acompañando de, de Armando facendo eso que se suele decir uh, eh, acompañamento de mm, actividades que a un guste e entretense e ao mesmo tempo pois facemos comunicación que é o que interesa que todos os nosos entes saiban de actividades importantes. Hablamos contigo porque primeiro para felicitarte porque ese outro día, un sábado pasado, o, foi o anterior, me parece, uh -huh. pois sí. des na, na abadía de Montserrat facendo un acto histórico, non? Tocando ali coas gaitas, yo sí. vivo coro, precisamente na Basílica, eh, celebrando un acto extraordinario. Noraboa. Pois pues moitas gracias, Julio, moitas gracias, Armando, <laughs> Nada, pola vosa consideración. Eh, eh, sí, especialmente, pois pues, foi un agradable día, moi bon. Moi bon e unha experiencia nova tamén moi agradable para todos, non? Bueno, perfecto. Bueno, eh, pues, experiencia extraordinaria, entonces agora outra actividade que tendes prevista para hoxe precisamente, aí sí. a partir das sete ou, a, ou, ou máis ou menos, non? Sí, a partir das sete da tarde facemos o magosto aquí en Saudade como sempre. Ajá. Uh -huh aí temos aí 350 kilos de castañas pasadas. Jolín. <laughs> Alá no cima con, con aquela parrilla extraordinaria e eh, sí. bueno, coas, coas medidas sanitarias eh, con, correspondentes que o ano pasado non se puido facer, pero este ano con dificultades, pero bueno. Pero vais facendo, non? Bueno, o ano pasado as ámulas eh, viñeron... A buscalas. Sí, a buscalas. a buscalas e este ano, pois... Pues, eh, con sentidiño vamos a facelas outra vez aí eh. nas salas que temos usadas sala suficiente sí, sí. e queremos facelas outra vez en presencial de todos os socios e os amigos que queiran acompañarnos non? <laughs> aquí estamos este ano con sentido pois pues, bueno, temos espacio e vamos a vamos a facerlo aquí outra vez con espacio exactamente eu creo que estabas dicindo ti que precisamente Saudade ten ese local extraordinario xunto co restaurante que bueno, últimamente pues, xa está tendo un poquinho máis de servicio que antes, sí, bueno, con claro. pandemia con dificultades, moi, moitas dificultades, verdad? Sí, sí. Bueno, que a pandemia todo o mundo tuvo dificultades, ¿no? Pero agora que se acabou todo esto restricciones, Pero bueno, temos que seguir tendo sentidiño igualmente. Exactamente. Eh? O senti... Temos que ter sentidiño igual. <laughs> o, sen, o sentido non se pode perder. Non podemos perderlo, non podemos, non. No. Bueno, algunha actividade máis tamén se pode ir eh, empezando a aumentar, non? Bueno, aquí temos xa todas as actividades abertas, temos bailes de salón activados, temos de pintura, temos os gaiteiros, temos o de baile... Ajá Uh -huh. eh, bueno, de momento, pues todo que temos aquí nosotros temos xa activado, non? Uh -huh. Xa levan todo o mes pasado traballando nelo, estamos traballando e, eh, uh -huh. bueno, actividades temos aquí todas abertas xa. Uh -huh. Muy ben, e os socios e amigos e eh, seguidores e simpatizantes poden pasar por Saudade para, para mercar a, a lotería. -huh. Ah, eh. Por suposto que sí, que tamén a temos aquí, despois para todos, e temos en varios sitios tamén máis, pero claro, de quien saudade, por suposto, está a lotería de, de Navidad uh -huh. para todos. Sí, sí porque sí. moitos dicen, no, ah, é que comprar sempre lotería nas, nas entidades e tal, pois, houve un ano, houve un tempo, a, a, a, non se ha pasado atrás, que precisamente tocou aí, tocou, tocou en saudade. Bueno, tuvo sí algo fuera, pero bueno, a ver, estamos esperando este año <laughs> nosotros la ilusión de que nos toque. Un pellizquillo. Por lo un pellizquillo que tocar, cara. No Por lo menos para comprar un xamón, como dice otro. <laughs> E que nos fai falta para hacer las actividades también. Eh, tamén, claro. Y entonces las entidades también nos necesitamos, sí. Hombre, claro eh, sí. se necesita mucho, eh? Moito, claro. moito, moito, moito. Porque agora agora as cousas están moi delicadas, sobre todo aquí en Cataluña, sí. porque temos moi olvidados. Sí, sí, sí. Esquecidos, diría eu, porque resal, total, o sea, a, um, a administración catalana antes votaban a man ou pues, pois, algo algo algo aportaba, pero últimamente nas entidades parece que desapareceu. Desapareceu. Últimamente as entidades eh, estamos moi olvidados as entidades de fora, porque aquí van con otro ritmo, no van con otras eh, ideas que tengan, Sí. Ya non son as que temos nosotros desde hai moitos anos, porque somos galegos, pero somos catalanes tamén. Claro. E aportamos... Porque levamos moitos anos aquí en Cataluña e debemoslle tanto a Cataluña como lle debemos a Galicia. E eh, te aportamos cultura, que eso eh, é riqueza nos, para Exactamente. Todo nosotros aportamos moita cultura sí, a Cataluña sí. que temos temola de toda a vida, non? Sí. claro. E, eh, igual que nos tamén cando salen de fora de aquí e nas súas entidades que tamén afaen a cultura de nosa vida. Claro. claro. É, mm, porque, porque eu sei que en Coruña hai unha entidade catalana que tamén tan elí, eh, tamén tan solucionadas tamén pola xunta, igual que estamos nosotros aquí, pois pues, tamén Claro. Pero eso denos máis a nosotros se xunta aquí que nos xudan a todos, desde logo. Sí, sí. sí habería que a mellor eh... tiralles un pouco de levita, indicarlles, en fin, que dice, "Oye, que en Coruña eh, eh, dice que en Coruña hai unha entidade catalana eh, e eh, a Xunta de Galicia axúdalle tamén. Por suposto que sí, por suposto que sí. Pois... Xa che digo, e a tou teño confirmado de que si que lles axuda tamén as solicitudes que vai, como, claro. como tamén nos piden a nosotros aí que todas as entidades, non? Porque claro. a administración dá unhas subvencións, pero cunhas... Justificando. Cunhas claro. obligacións que temos todos, non? Unhas sí. justificacións e unhas actos que temos sí. que facer. Exactamente. Eh, no, lógico. No, é, eh, que ademais non, non se conta mentira alguna cando, no. cando se dice... Ai, non, non, non. E ademais, hoxe, hoxe non podes mentir en nada, porque, como no. sabedes, eh, está todo justificado, é todo tes que justificalo todo moi ben. Controlar, ¿no? claro que sí, además controlalo, lóxicamente. É dicir, eu, nos facemos un agosto, eh, 300, eh, como acabas de dicir ti, 300 e pico eh, kilos de, de, de castañas, pois non é mentira, poden ir a comprobalo e ademais probar as castañas tamén para co, eh... para que sepan que o que hai. Aí no? <laughs> están para probalas. E además temos invitados a todos, que invitámonos a todos, non sei os que participarán, sí, sí. algo sí que participarán, que xa nos confirmaron a asistencia, outros uh -huh. ainda non sabemos se participarán ou non. Uh -huh. Pero bueno, non sabemos que algúns políticos van a estar con nós, bueno, do, do, máis que nada do distrito, do ayuntamiento do noso, non? Claro, sí, sí, claro, claro. Os do, os do, o do distrito, lóxicamente, sempre, a veces sempre se fan un poquinho máis... Sí, bueno, sí, porque son as que máis relacións tes con eles directamente, eh, non? Eh. Claro, claro, claro. Bueno, eh, eh, despois do agosto xa preparando tamén casi a, a actividades para fin de ano, casi eh, eh, Sí, eh, temos aí outra media xa preparada pre, eh, po día de 18 de diciembre que será o día da empanada que queremos. Ah, ah eh, faremos a empanada e despois tamén faremos unha xuntanza. Bueno, faremos aí que actuarán a coral do noso centro, Ajá. os reiteiros. Queremos facerlle un pequeno homenaxe a un matrimonio que contaban a coral que morreu vaya, do COVID. Vaya, vaya. vaya. E entonces pois pues, queremos facerlle un homenaxe despois do ano épico, pico, non? Claro. Hombre. Sí, sí, é un, reco un recoñecemento que paga a pena, sí, porque daquel, naquel momento quizás non se puido asistir, eh, lóxicamente, eh, sí. pois... Non, non podemos asistir, non podemos asistir porque as, eh, daquela non che deixaban ni, vale. ni nada, non? Mor, eh, dixéramos, foise soliño, Como Exactamente, foi, ni máis ni menos, sí, como foi, sabes. Sí, sí. Foi, foi soliño. Pois eh, honra vos a vos tamén a, a entidade e a ti como representante pois eh, un, de verdade que eh, eh, é, eh, un acto extraordinario, ademais solidario, sí, sí. moi importante, claro que sí. Mm, agradecerche moitísimo, non te queremos molestar, que eh, o que queríamos era que os nosos ointes superan dese traballo que estades a facer, eh, desa grande celebración como agosto 2021 que xa se vai celebrar en Saudade con... con... con as súas medidas, pero vais a celebrar. Con todo toda a normalidade. Con toda a normalidade. E estades invitados todos os amigos que escuten Radio Zamboya, vosotros especialmente tamén sabéis que quito de la vosa casa. Muy ben. Que como se seguimos apreciando aunque non nos vexamos. <laughs> sí. Igualmente, eh, o cariño é, mutuo, eh. Moitas eh, gracias. Exactamente, bueno, Moitas que sepades que aquí estamos, eh, eh preconecéis igualmente cuando queirades. Vale, pois sorte, pues, saúde e moitos éxitos para saudade. Veña. Muchísimas gracias. Hasta logo. Vale, unha aperta moi forte. Unha aperta grande para todos. Vale, Veña. pues agora Chao. pedimos ao noso técnico que poña un bocadillo de música, como facemos sempre despois das intervencións, ya, ya adiante. Ah. Bueno, pois xa temos outra comunicación. Temos outra comunicación. Sí, sí, vouche, ah, vouche, vouche presentar, voulle saudar moi cordialmente a un grande amigo e presidente do Centro Galego Nos de Sabadell, Manuel Vázquez. Moi boas tardes. Ah, mira. Buenos días. <laughs> Buena, bueno, buenas. Moi a Manolo, a, facía tempo que non falábamos de do Centro Galego Nos de Sabadell pero Con continúa ben. da pandemia quedou todo parado, e xa parecía que non había centro, pero <laughs> sigue estando aquí. Pero aí, sí, aí, a punto sí. para facer cousas e actividades. Aí, aí, aí. Sí, sí, o centro sigue aí. Pois, que é o importante. Hoxe, hoxe estamos de centro, xa saudamos a outro centro galego en Barcelona, pero agora mesmo co, co centro galego nos de Sabadell, que ademais ten actividade porque últimamente mm, hasta saliu unha prensa e todo con respecto a algunhas cousas que fecedes o, o, o Manuel ou Antonio, Antonio Miranda, me parece que estuvo por aí tamén, non? Sí, bueno, estuvo aquí estuvo xa fai tempo no Centro Galego de Sabadell. Mm. Eh, sí, ve que estuvo fai unha semana ou dúas tamén por Montserrat, e dixerme de outro centro. Sí, sí, sí, sí. Non, podemos ir porque dixeron así sí. un pouco última hora. Pero pero a, o, o centro, aparte de que podes eh, visitar precisamente porque todo o mundo pode mm, mm, disfrutar dos produtos que se ofrecen, Hombre, sigue tanto. funcionando e está aberto, non? Sí, bueno, centro Arno no temos alquilado agora, pero dous membros da xunta directiva, Javier e Manolo, van por as mañás, uh -huh. as once pico, e van ás tardes, Ajá. o grupo de gaiteiros e hoxe xa empezamos Cinco que un tempo que non fixemos actividades porque aquí o mellor pecamos de prudentes pero sí. <laughs> Sí, pero sí, temos sí, sí. xente maior e tamén non queríamos correr hombre, riscos hombre, entonces claro. as actividades para un pouco pero Ajá. xa tarde en concreto xa no centro cívico de Canrón a sete da tarde sí. contamos con unha participación importante con eh. os do grupo de teatro Furafollas que tamos ah, sí. ali unha cobriña de teatro sí, sí, eh, sí. e despois como non a acabar a xoite pico habrá un pica pica xa na sede do centro, pero Ajá. con produtos os de sempre, xebres, con lacón, orella, empanada sí. e viño do Ribeiro, como ten que ser. É logo. Moi sí. ben, moi ben. O sea, para mm, mm, que iso por, por, por medio da mm, de, lóxicamente por culpa das medidas sanitarias que hai que cumplir. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero do resto actividade propiamente dita, es decir, os gaiteiros, etc. E por certo, unha cousa que cheguei a preguntar, o, a, o magosto tamén intentades intentaredes poñelo en marcha ou non? Non, non te oí, oí a vos moi floxos. Ah, di, refírome que si o a, a outras actividades, outras festas que tamén se celebran no Centro Galego Nos como como o magosto, a mellor ainda ten, ten ainda hai tempo de poder Eh, mm. Exactamente, o magosto este ano vámoslo facer, o vale. que pasa que con prudencia, non? Sí. Entonces o magosto facíase sempre dentro da sede, no claro. que era no bar da entidade na sala social, pero sí, claro, sí. debido ao gran aforo que había de xente, sí, claro. consideramos con millor por as medidas do COVID, aínda que os aforos xa non estén tan limitados, uh -huh. a prudencia e o sentidiño non están demais. Entón, no. o que pedimos foi permiso ao Concello que nos autorizou para facer detrás da, da sede do centro nunha plaza que leva o nome dunha sillas moi fermosas galegas, a plaza das Illas Cíes en concreto. Ah. Tamén poremos 10 mesas fora con unhas ah. vallas, non? Limitaremos e controlaremos sobre todo o aforo sí. para ampliar, para poder facer a cesta e, e seguir con estas medidas, non? Sí, que sí, non sí, sí. podemos baixar. Sí, sí, ao aire libre, pois pues, ten, xa, xa hai máis Mais... xa non hai tantas posibilidades de contagio. Entón, Esa... facémolo ao aire libre. Claro. Despois temos tamén para este diciembre, xa queremos facer unha paella ali, ah. despois un, no final de trimestre un cocido tamén para os socios, ah. e empezando a facer actividades. Sí, señor. Es decir, este ano, a ver, eh, pouco a pouco. Sí, sí, sí. Lógico, eh, eso é eh, importantísimo que, que se teñan todas as precaucións posibles e, eh, ao mesmo tempo intentar disfrutar non somente da gastronomía, sino da cultura en sí, que é o eh. que, que, que comer tamén é cultura. Tamén. Hombre, <laughs> con un estómago cheo, a xente está máis contenta e máis sanable, sí. ten máis ganas de facer cousas. Sí, sí. Eh, sí, sí. E para cando tendes previsto o, o magosto? Pro sábado que ven, pro 13. O día 13. Ah. O sábado temos 6, xa tarde, no Centro Cívico de Canrul, que está claro, na calle claro. Isidoro, a obra de teatro, e o sábado que ven, ás 7 da tarde, facemos o magosto. Ah, moi ben, estupendo. Sí, Perfecto. Señor. O sea que mm, castañas de Galicia, eh, vi, <laughs> como dices ti, bon viño do Ribeiro. <laughs> Veñen da Gudiña en concreto, o vicepresidente oh. que estaba ali, pois foi o que nos gestionou o envío de 150 kilos de castañas. Carai. Creo que habrá castañas da bondo. Carai, <laughs> eh. Espero que sí. sí. Despois queremos facer este ano tamén ver si montamos para a xente maior tamén que é importante un tema de, de cursos de informática, pero ah. non informática a, a grandes niveles, porque sí, sí sino as pequenas cousas básicas, desde sí. escribir un correo electrónico, configurar unha cuenta de correo, ter un certificado digital, todas O que sí. decíamos antes nas aldeas, que analfabeto era o que as non sabía de escribir, pero agora o que non domine un pouco estas ferramentas non é que seña analfabeto, pero sí, sí. todos os trámites lle moito máis. Exactamente, sí, sí, pois, sí. pois é unha boa idea, e además importantísima. Sí, sí, sí, como, como se solía dicir, acabas de dicirte no, na escola, as cuatro reglas como mínimo, non? As cuatro reglas telas básicas para a xente, exacto. exacto. Aí, aí, aí estamos, a ver, ademais, sábelo ben, Julio, porque eres do oficio, o centro galego sempre estuvo nas, nas directivas, sempre hubo mestres, sí, históricamente, desde, sí, sí, desde sí, sí, sempre. Sí. Sí, sí, sí, aparte de que sempre hubo mestres o que o que fai falta é ter en conta precisamente esa brecha digi, digital que, que eh. existe, e que non é solamente dos maiores, eh, que tamén os, o, o, o, a xente nova tamén moito moito mm, moito <laughs> TikTok é moito moito Facebook, pero que en sí. realidade o, o, o facer xestións eh, digitalmente non, non todo o mundo é capaz de... de, no. de Isto vímolo, vímolo moito agora con a pandemia sí. eh, en, en moitos traballos. Eu mismo no meu traballo, decir, dun sindicato de mestros, traballamos moito a través do teléfono e traballábamos por videoconferencias. Foi unha... Avanzouse ao millor nesta épico tamén a, a partir sí. dunha desgracia de, de, de salud sí, sí, en cuanto ao tema de comunicacións igual se avanzou nun ano épico ou, ou que se avanzaría en, en dez anos dez sí. ou máis, sí, sí, sí, eh, sí. entonces ahora, como decías tú esta brecha digital é importante ir avanzando sí. uh -huh. porque ahora mismo temos que para unha simple instancia se a facemos de maneira digital con un certificado moi fácil aquí, que é un IDCAT, sí, sí. sí, sí, pero que moita xente maior é fácil, pero non sabe o que, con un eh? certificado digital e cun código ecomóvil facemos unha instancia en 20 minutos, evitámonos de ir presencialmente eh, nos concellos, sí, sí, sí. moitos trámites e ou E que ademais agora para poder facer agora para poder facer cualquier tipo de, de, de actividade en cualquier centro administrativo, sí. na Seguridade Social, en sí, Facenda, sí, sí. no Ayundo Concello mesmo, hai que pedir ah. cita. Ah hai que pedir cita. E entonces, eh, entonces se ti te... Xa eles mesmos che dicen, eh, se o pode facer por correo mellor. ou non, non, por correo non, por, por sí. me, mediante digitalmente, o que ele dice, se si queres facer unha estancia, fala directamente dende a túa casa. O mellor non podes, non tes ordenador, pero pero podes achegarte á biblioteca ou outro eh... sitio e dende ali podes meter e co mesmo móvil, como pode, como está dicindo. Sí. Claro, esas ferramentas hai que intentar explicarllelas ben precisamente mellor os, os maiores ainda, sí. ainda máis, pero se os socios se, se aveñen, pois pues, encantado. Pero vais é, é unha parte importante porque a Xunta mesmo en isto eh, decir, a veces a veces hai que pedirlle apretados, pero outras veces tamén hai que felicitalos, non? Cando é de recibo sí. en todo o tema que teñen dos programas de formación en o tema de equipamentos, uh -huh. pois hai en concreto unhas axudas de unhas subvencións para comprar eh, ordenadores mismo, sí, e sí. para facer o tema de formación que a veces nas entidades hai xente voluntaria sí. con coñecementos informáticos suficientes ou podense contratar entran nesta línea de axuda que, se a Xunta concede. Sí. entonces contribuyen a, a facilitar a vida pues, pois, sí. bastante aos vale. cidadanos, a máis de ser unha actividade máis que se fan nas entidades eh, e, e darse vida, eu que vai a facer un curso despois tomo un de Ribeiro, tomo unha de Lacón, decir, xuntámonos. Eh, exactamente. Debe ter máis a de facer actividades. Eh, sí, claro sí. que sí, de verdade que... Senón, mira, senón que lle digan que a Xulo cando tuvemos que facer todo por pantalla. <laughs> Anda, eu sufrí, sufrí o que non tiña baño. no, pero que en realidade o que é importante precisamente estar ao día e, e eh. ofrecer todas as ferramentas, como diste Manuel, para que o, os, os socios e, e todas sí, eh, as persoas que poidan as persoas maiores poidan desenvolver nese ambiente, non? Lógicamente para min, bueno, felicitarte porque estás Hombre. o día nesas cousas. Ti tamén, claro, por o teu traballo tamén che... <laughs> Hombre, claro, tamén pensa che que nor nun sindicato de mestras, xa non digo nombre para non facer a propaganda, pero é o máis grande de Cataluña e é independiente. Non <laughs> claro. está casado con ningún partido político. Como, <laughs> claro. eu, eu é como creo que ten que ser. O objetivo é eh. defender aos traballadores, esa está. Sí, pois na pandemia tivemos que traballar moito por videoconferencia, por WhatsApp, por teléfono... Sí sí, porque sí. os mestres tiñan problemas para colar nóminas, para tramitar papeles do paro, entonces claro, cando estás en primeira línea, claro. eu come por o traballo, ves que pues, pois, que en un ano e pico tuvemos que avanzar muchísimo nunhas cousas que nos víamolas ao mellor no ano 2017 víamolas que, bueno, que virían pero a mellor para o 2030, sí, pero eh... non, xa están aquí no, no 2021 uh -huh. entonces, claro, pois pues, todo isto de las entidades temos un, un espacio importante, temos unha actividade importante para fazer, é un punto de encontro, temos a unha xunta de Galicia desde a Secretaría Xeral de Migración que ten aí uns programas en, en cuanto a formación e os programas en cuanto a dotacións e equipamentos que poden colaborar, Sí, sí. Eh, entonces eu creo que todo isto pois pues, que é importante aproveitalo. Claro, claro hombre, sí. tanto que sí. Eh, e, e, e se ti dices que se poden mm, non sei, actualizar e, eh, e ter cousas interesantes con respecto a as mm, tecnoloxías, novas tecnoloxías, os, os ordenadores que existían nos, nos centros eran bastante obsoletos e, e agora a partir de agora pois pues son os ordenadores que xa teñen unha videocámara e son capaces sí. de o sea que eh, a, aproveitar esa ocasión para poder eh, poñerse en contacto co, co, co administración e que, que subvencionen parte desa inversión claro, que haberá que facer, claro. sei tes ordenadores, pois, portátiles pequenos tampouco... A veces a xente quere comprar cousas moi grandes, pero sí. é como comprar un Ferrari para ir para a cidade. Igual eh. non fai falta este coche. Igual hai uns utilitarios máis pequenos que non valen. En os ordenadores, temos ordenadores por 350 e pico euros, 400. Sí. Hai moitos socios que os teñen sí. outros poden poñer a entidade, e trámites incluso que moita xente a mellor non o sabe, sobre todo a xente maior, claro. ou, ou que non está a administración. Coa xunta mismo temos unha aplicación que se chama Chave 365 uh -huh. e desde este portal podemos xestionar muchísimos trámites con a xunta de Galicia, trámites online, e entonces só compre ter un DNI electrónico, pero despois a partir deste DNI electrónico podemos xerar unha clave e con unha contraseña e con un móvil mandamos unhas instancias estamos cun contacto directo forrando muchísimo tempo e moito papel tamén. Claro que tamén. Non sí, sí. cuidamos a naturaleza, que destos galegos sabemos moito. Sí. Nunca nos gabamos de ecologistas, pero eu creo que os galegos Quizás somos un dos povos máis ecologistas, pero desde sempre, sin sí. eso levar bandeiras, nin nada. Sí. Que lle unos os avós. Sí, Exactamente, sí. que recollían a leña do, do, do, do monte, as piñas, todo estaba sí, todo limpo. Sí. Que facían, sí. facían un abono a, a partir de toxos. Sí, sí, señor. Sí bueno, ah, sí. bueno, era, era, extraordinario, claro sí, que sí. sí. Bueno, Manuel, que non te queremos incomodar, que agradecerche moitísimo a participación túa de hoxe, eh, desexarche todos os éxitos posibles nesa grande entidade galega, Centro Galego de Sabadell. Unha aperta grande, intentaremos, non sei, participar contigo, ou mellor chegarnos aí para poder, eh, cando menos, saudarte. Exactamente, eso vos iba a decir, só <laughs> para acabar, darvos as gracias e como non estades convidados o día 13 á festa do Magosto.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 Era Vinil. Salut, medi ambient, voluntariat per la llengua, biblioteques, síndic de greuges, solidaritat, gent gran, seguretat, dones, educació. A dos quarts de dues de la tarda, l'entrevista, on parlem dels temes que més t'interessen. L'entrevista, de dilluns a divendres a dos quarts de dues de la tarda a Ràdio Cornellà. T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. Los domingos de 19 a 21 horas tienes el Club de los 80 El Club de los 80, con lo mejor del ítalo, disco, funky, pop, versiones, rarezas y temas inéditos. Todo esto tan solo en el Club de los 80, en Radio Cornellá, con Carles Peñalver. El Club de los 80, ¿te lo vas a perder? En Murray es trobava en el temps. Nosaltres, atrapats la cultura. Si en Bill tenia l'Andy McDowell, Nosaltres tenim la literatura, el cinema, el teatre, l'art, l'oci i la gastronomia.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 Vamos agora a conectar con un, un profesor e un escritor un oh. amigo grandísimo que se chama Rubén Alonso de Ponga. Eh, é un leonés de, de pro. Ah, sí, ah, sí. Coñécelo. Coñezco, sí, sí, sí. Eh, que nos agasallou con, con un libro. Eh, xa, xa non é que xa non cantan as carretas ou algo así. Ai, acordaste del, non? Sí, botei, hombre, estou lendo na casa cando quero aproveitar alguna cousa. O ruido das carretas. Pois si, sí, sí. agora agora ven con outra publicación, nova publicación. O título é eh, mm, Amores de Guerra e Paz. Ah. Pero primeiro vamos a saludar. Sí, sí. Hola, Rubén. Buenos días. Buenas. Buenos días. Rubén. Gracias. gracias por atendernos y por eh, perder unos minutos con nosotros que queremos que nos hables de ese trabajo que acabas de presentar. Es un placer, es un placer. La lástima que un onfalo galego pues es, eh, una, deficiencia intelectual que de las muchas que tengo y eso que hice el bachillerato en Tui, pero era con los años que no se estudiaba gallego y pues la verdad que lo siento un montón, aunque se entiendo, se entiendo muy bien. Pues Encantado de estar con vosotros. Bueno, primero felicidades por ese eh, nuevo libro. Amores de guerra y paz. Efectivamente, Amores de Guerra y Paz, <laughs> es como se titula. Bueno, que por cierto, tengo que decirte, eh, mm, he leído varias crónicas y algunas eh, cosas que hablan precisamente de, ese trabajo que presentaste, que últimamente precisamente cerca de casa, ¿no? Por, eh, en, en Cistierna, ¿no? En Cistierna, efectivamente. Bueno, lo presentamos en León Capital primero, el día 26 en el Instituto de Cultura y después el sábado, el sábado lo día 30 lo presentamos en el Museo Ferroviario de, Cistierna. Mm, mm, ahora te queda mm, pasar por, por, aquí y presentarlo también o en la Casa de los Bercianos o en, los, en la Asociación Gallega de, Rosario de Castro o, donde sea posible. Como ahora estás en, Riaño, precisamente una de las zonas más Riaño, que últimamente hay, ¿no? en Riaño, en la, feria, la famosa feria de noviembre que antes era de ganado y ahora, pues bueno, es de mercadillo más que nada, porque se ha despoblado mucho la zona y ha cambiado, ha cambiado todo mucho, pero sí, sí. Pues, hay que aprovechar también para las ofertas gastronómicas que ahí se pueden disfrutar, ¿eh? <laughs> Muy bien. <laughs> bueno, háblanos de, ese trabajo. Yo he leído que, tú le dabas más mérito a, a, tu madre con respecto al trabajo porque dice en, justicia debería firmar con mi madre. ¿Por qué? Bueno, eso sí, es lo que ha puesto <laughs> la crónica, la nueva crónica de León y demás. A ver, evidentemente que tiene un valor y dentro de los agradecimientos del libro, pues es uno de los primeros que hago porque, a ver, mi madre de siempre pues, me ha explicado historias de Mm, de la zona rural, de las épocas pasadas y demás, y eso pues es lo que me ha incitado un poquito a escribir, eh, bueno, pues teniendo como base alguna de esas historias y, lógicamente pues ampliando las cosas, pero eso ha sido el, eso ha sido el, el inicio, el inicio para escribir, eh, pues, sobre todo más que este libro, quizá los otros anteriores. el, primero, que por cierto ruido de las carretas fue la asociación Lua y un tal Sulio Cuxil que, <laughs> el que me incitó a que lo publicáramos. Bueno, <laughs> algo, algo, algo, un granito de arena, pero, pero no, lo importante es que eh, el trabajo que tú ahora mismo presentas no era solamente lo, verbal que recibiste, que, bueno, inició en parte tu, tu inquietud con respecto al trabajo, a la, escritura, pero es que ahora te has documentado muchísimo, según tengo entendido. Has tenido que mm, mm, pasar tiempo eh, documentándote y bueno a lo mejor quizás gracias a la, al, al, covid pues que, que has tenido ahí eh, tiempo de paz para poder realizarlo no es así, es así. A ver, este trabajo sí que, a ver, es una novela porque me gusta escribir más novela porque te permite ciertas licencias. Eh, yo, aunque sea historiador, pues la, novela te permite estas licencias que si no tienes que ser mucho más riguroso, pero aparte de eso, eh, sí que he procurado ambientar el libro que va desde el año 34 hasta la posguerra y, ahí se relatan infinidad de acontecimientos acaecidos pues en todo este país, eh, la mayoría de ellos o gran parte de ellos por desgracia tristes porque fue una época triste, pero evidentemente todo eso está documentado y al final del libro pues hago dejo una pequeña bibliografía que es de los muchos libros que consulté pues pues eh, eh, algunos de ellos y demás porque evidentemente todo lo que son datos históricos hay que ser riguroso y hay que hay que documentarse otra cosa es después el desarrollo que los protagonistas tienen de los acontecimientos su pensamiento y y lo que les ocurre, que ahí ya pues es novelado y ahí me permite otras licencias, claro, no cabe duda. Esa documentación te ayudó muchísimo precisamente para poder relatar todo lo que tú dices, pero que una de las que te han sorprendido muchísimo, según lo que he leído, es eh, el asunto, eh, lo que pasó o lo que ocurrió en Belchite, ¿no? Bueno, Belchite, a ver, Belchite es otro de los episodios de la, y de las batallas de la guerra civil, tristes, como todos, pero sí, Belchite es uno de ellos, eh, Belchite es uno de ellos, evidentemente. Además, Belchite he tenido la oportunidad de, visitar el pueblo antiguo este año en, también, otra vez más en octubre, y bueno, pues allí se conservan los restos de lo que fue pues la, la batalla, la batalla de Belchite. Eh, desgraciada e inútil como, como otras muchas. Pero, <laughs> pero, pero, sí, Belchite es uno, pero bueno, eh, no es el acontecimiento principal, ni mucho menos, pero es, es uno de ellos, es uno de ellos. No, me refería que, te sorprendía por el hecho de que fue, fue es, eh, eh, tiene una amplitud enorme, ¿no? Es, es eh, un caso que, que por cierto, comparándolo y dando a entender que esto ayuda a que la memoria histórica se ponga de relieve, algo que los políticos aún no acaban de, de, de no sé, de poner en marcha. De darle, sí, de darle eh, eh, eh, el, punto que necesita. A la importancia que se necesita, ¿no? Es que No sé, bueno, aquí cada uno opinamos a lo mejor de una manera y yo mm, tengo la mía, ¿no? Yo creo que la historia no hay que olvidarla nunca. No. no hay que olvidarla nunca. Y sobre todo, para lo que muy bien dice la prologuista del libro, para no repetirla en eh. determinados casos, para continuarla y no repetir determinados defectos o determinados problemas que se han generado y no volver a caer en esos defectos. Entonces, eso yo creo que es muy importante conocer la historia y conocer eh, nuestro pasado, porque además ha sido el pasado pues de nuestros padres, de nuestros abuelos y y lógicamente no merece ser olvidado y claro. Pues, eh, es así. Sí, sí, sí. Es que si, pues, si, lo olvidamos, tenemos el defecto de volver a repetir lo mismo. Eso sería muy triste, eso sería, sería muy triste. Por lo menos los episodios eh, malos o negativos sería muy triste eh, tener que, o que se eh, repitieran. no, no aprendemos. Porque pasa como con esto que nos ha pasado ahora, con la pandemia y todo. Yo creo que la gente, la gente ha aprendido algo. Y yo escuchaba ayer noche a una cantante gallega en Radio Nacional de España, como es Mercedes Peón, que decía, muy zoquetes tenemos que ser si no hemos aprendido algo de esta pandemia. Dice, porque los que han aprendido de verdad fueron los niños, que no se han quejado nunca de la mascarilla. Los mayores nos quejamos todos y los niños lo llevan a rajatabla. tabla. Es así. Yo, a ver, era profesor hasta que me jubilé hace poquito, pero después de la pandemia, pues estuve un mes de dando clase y demás en el instituto y, y bueno, lo primero que hice fue, pues eso, casi felicitar a los alumnos porque, oye, con 16, 18 años, que, a veces fueran tan o más responsables que éramos los mayores y aguantaran con la mascarilla a esa edad, que a mí, si me hubiera cogido a esa edad, me hubiera resultado terrible, pues, pues la verdad era de admirar. Y entonces, pues yo creo que sí, que en muchos casos, aunque se critique a veces a los jóvenes y demás, han dado lecciones también y ahí la mayoría de la juventud es gente muy, muy sana y... y muy maja. Sí, sí, pues aunque, de, aunque veamos de vez en cuando alguno que se escarría, pero es uno. Es, por supuesto. Sí, sí. Porque por en todos los cestos hay una manzana podrida. <laughs> sí, sí, sí. Rubén, volviendo otra vez al, al, al, al libro. libro. Al, sí. es, ¿Para cuándo entonces la presentación aquí en Cataluña? Pues oye, también depende un poquito de la editorial, eh, la editorial Leolas que es quien lo ha publicado, y del, bueno, del editor Héctor Escobar. Entonces yo estoy dispuesto siempre, o sea, yo volveré a <laughs> Cataluña en unos días y yo estoy abierto siempre a hacerlo donde donde se acuerde o donde se coordine. No soy yo el que lo gestiono, el que lo llevo, pero vamos, yo tengo la disponibilidad absoluta y además ahora que, pues eso, ya estoy jubilado y tengo tiempo, pues pues eh, para mí es un placer además compartir con, con la gente y bueno pues eh, la verdad que con <laughs> las asociaciones gallegas y demás eh, siempre he tenido muy buena relación y es un, placerazo eh, estar pues, con, eso, Eso intentaremos coordinar lo que, lo que sea <laughs> necesario para que puedan los, oyentes los oyentes y los lectores puedan adquirirlo y además recibir tu firma en el propio eh. libro. Por cierto, para, o sea que en unos días vendrás, ¿no? Pues eso, esperamos que comunicarnos y, y tomar algo juntos para seguir de departiendo con esto, con, este trabajo que acabas de, publicar. Que por cierto, mm, quería preguntarte, ¿tus lectores son mayores o jóvenes? Pues hombre, eh, a ver, mm, habrá de todo. Hay de todo, pero pero en determinadas cosas del pasado Em, hay una parte del, de los lectores que son mayores y que, claro, pues como muchos han vivido o han oído más de cerca todas estas cosas, pues le llama más la atención, ¿no? sobre todo en libros pasados, sobre todo el ruido de las carretas y demás. Claro, eh, lectores de más edad que han vivido eso, pues les les es especial para ellos, claro. Igual a una persona joven le puede gustar o no gustar, pero al que lo ha vivido, pues tiene otro criterio y, tiene otras, recuerda otras vivencias. Lo siente más próximo, quizás. Eh, sí, sí, sí, sí, por lo menos en los libros anteriores y este, pues bueno, no lo sé, este es más, abarca más, y eh, abarca más espacios también de España porque se desarrollan muchos ambientes y incluso en el extranjero este no lo sé todavía, pero en los anteriores eh, quizás sí, sí, sí. Pues eso, felicitarte, agradecerte que, nos, que, nos eh, dejaras perder con nosotros unos minutitos para poder hablar de ese este amores de guerra y paz y que bueno que estamos deseosos eh, eh, ansiosos de, poder tenerte aquí cerca y poder saludarte y, al mismo tiempo pues eso leer ese librazo esa novelaza y que sigas teniendo éxito pues es un placer para mí, la verdad, hablar con vosotros y un agradecimiento enorme que, que, os molestéis con un autor prácticamente desconocido y aficionado solo de, ratos. Eh, de verdad que es un agradecimiento enorme el que tengo hacia vosotros y de verdad, pues, pues eso, encantado. Pues, será de ratos, pero ya llevas cuatro, ¿no? Pues sí. Sí, sí, es la cuarta novela, pero bueno, pues eso. Ten en cuenta que yo en el coche llevo libros tuyos. <laughs> y, y, <laughs> pregunto, y pregunto a alguien, ¿quieres un libro? Y me dice, ah, pues sí. Si me lo regalas, <laughs> digo, si yo te regalo uno. ¿Qué lees? ¿En castellano o en gallego? Dice, en castellano me va mejor. Digo, pues toma este que es de, es de un paisano casi nuestro, que es leonés. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, es de, agradecer. Toda, todas la publicidad siempre es de agradecer. pero El ruido de las carretas está muy extendido, ¿eh? No, mínimo. pero, pero, tenido mucho éxito porque me parece que tuvo tres ediciones. O sea, sí, sí, sí. El ruido de las carretas han salido tres ediciones. La verdad es que sí. sí yo he sido el que, bueno, quizás tan, era el primero, supongo que tenía más imperfecciones y demás, pero, pero era muy sentimental, entonces pues, pues sí, la verdad es que... <laughs> Podría tener imperfecciones, pero la verdad es que pocos libros como eh, novelas como la tuya tenían la ilustración de un ¿Eh? gran pintor como el hombre, que teníamos. <laughs> ¿Eh? ahí hay que recordar a Jordi Juve que, que, lógicamente colaboró con nosotros en las ilustraciones y eso es un pintor de lujo <laughs> que tuvimos. Para <laughs> nosotros, yo, yo pues participé un, un poquitín, pero que en realidad de, verdad que... Ya has obligado a publicarlo. Pero es una... No obligarlo, es le has aconsejado que lo publicara. Pero es, es una satisfacción enorme y además un, bueno, que a mí me llena de orgullo saber que, que, tú continúas la, trayectoria de la escrita, que además tú eres un creativo literario. Muy bien, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias por vuestra opinión y por vuestra por vuestra entrevista. Yo tengo que agradeceros y a ti en particular, Julio, pues eso, eh, fuiste el que me incitaste a escribir, hiciste además el prólogo de este libro. Pero bueno, solo, solo te falta traducirlo al gallego. <laughs> Pues no te lo pierdas, que a lo mejor ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues nada, nada. Venga, de verdad, mm, que te agradezco muchísimo, Rubén, que sigas disfrutando del día y eso, pues... Pues mm, nada. una copita de buen vino a nuestra salud en esa feria del Riaño. Pues un abrazo desde Riaño y muchísimas gracias. Igualmente, Rubén. Una aperta muy grande. Vamos a <laughs> despedir a Rubén con música nosa. Música ahí, ahí. Muy bien. Hasta luego. Cántame, Rula, canta que o meu corazón pena Yo me penaré tanto que nada me serena Y aunque me e sorrío cando comeza mi escena Cardona miña alma o do dunha nena amargo da primavera Se as túas as boas en lonxe da primavera A túa voz é miña porque son eu quen canta E son as miñas alas as que o teu vou levantar que as teño e las socia xiganta Mentres volve a ledicia dar na miña garganta Mentres volve a ledicia dar na miña garganta E canta, me rula canta que o meu corazón pena estou abundante só de amores que estou proveendo vento Así como aire boa Tamén boa pensamento no te conformes estaba querer Quixen facer un cigarro por non perder o costume e reparei que non tiña tabaco para La la Bueno, agora vamos a saudar a, a un chef, un chef que ven de, de ser premiado. Xa sabes ti que non somos talismán. Sí, xa, hombre, xa, xa o dixemos a él. A moitas persoas te dixemos dicho que temoñer dito que os que entrevistamos e os nosos amigos cando saen en antena despois son premiados. E por certo, vamos a saudalo e eh, felicitalo tamén. Moi boas domingo, benvido. bo Moi boa, gracias, gracias. Eh, eh, sí, sí, debe ser certo eso. De, que... a, ademais de benvido, eh, eh, parabéns, felicitacións, porque sí. ano atra, anos atrás se recibiras, o, me parece a min, que, que che deran o gorro blanco, non? Pero agora sí. tocouche unha oh. de ouro, a, o a prato. A culler, a culler de ouro. Ah, a culler de ouro. Sí, de ceviche, sí. non? Sí, sí. Para o próximo prato. prato. <laughs> Eso vai ser para para probar un plato de ceviche feito por min cando veñades vos aquí a, a, a Baixa Limia ah. faremos un ceviche galego da Baixa Limia sí, señor, eh? sí, señor. Bueno, Parabéns, celebración bueno, extraordinaria e que tens que disfrutar con todos os que te, te todos os amigos, to, todos os que te, te coñecen. Coido que ademais moi merecido, non? Porque a, eh, a verdade é que este traballo mm, o teu ten satisfaccións non somente por os propios clientes que te teñen, aí, sino bueno, que algúns tamén recoñecen que o teu traballo paga a pena. Sí, bueno, non é só o meu, é o de toda a xente que teño detrás de min, o equipo, que me apoian, bueno, o, bueno. incluído vos, incluído vos, eh, <laughs> gracias, dentro, gracias. dentro dentro do meu globo, da miñas amistades, da miña xente, dos meus amigos, eh, da miña familia que me apoia, non? entonces eh, eu englobo aí todo, non? Eu solo non sería nada, eu solo non. Eu bueno, teño, bueno. para empezar... O, crea que, o creador eh, es ti. Por lo sí, tanto, pero, hai que... Pero hai moita xente que me apoia, me dá ideas, eh, me dá forza, me dá para poder seguir, eh, eh, non rindirme, non? entonces eh. eso vale moito, eh? Mm. Non todo vale. o mundo pode... Non, non todos os días un se levanta igual, non? Sí. Eh, un ten un apoio suficiente da xente eh, ten ganas e non está triste, pois é cando un mellor pode crear, non? E ah. ese día, pois levantas un inspirado e pum, Se entende sí, a luciña vermella, é tras. <laughs> eh. Falábamos hai un momentiño con o correspondente que temos ali na, na Costa da Morte que nos falaba de que de que, bueno, pues que ali tamén hai algúns eh, vos restaurantes e eh, vos cociñeiros e chef. Eh, eh, mm. dicía que últimamente unha das eh, boas eh, dos vos alimentos e elementos que os cociñeiros empregan moito últimamente, vamos, eh, na, na, en Galiza eh, son os cogumelos e os, digamos, as setas os choupís, non? Eh, dimo a min, sí. <laughs> Digo xo eu, si, si é posible que, que eso sexa non solamente es, eh, novidades, sino ta, ao mesmo tempo sí. algo que recurrente pois pues, nesta época tamén, non? Sí. Claro, además, a ver, estamos en época de, de, de, de setas, estamos en de boletos, de, sí, sí, sí. de castañas, de, bueno, pois pues, os cociñeiros agora pois como como non, aunque eh, pois tratamos de eh, usar produtos de temporada, de tempada. Hombre, claro. Eh, aunque ahora hoy en día con esto de enlatados, envasados aos vacíos e historias, pues, podes encontrar en calquera época do ano sí. eh, casi todos os alimentos, pero eh, na temporada é cuando máis gusta a un, no? un claro. Eh, eh, eh, por exemplo, facer un un, un agosto, ¿no? Un San Martiño no mer, no mer no mes de sete, no mes de xulio ou xuño. <laughs> No, no, no, moi ben, non. Parece que non, parece que non entra, non. Non, non eh, entra, eh, non, non. Entón é o que me refiro que eh, tratamos de usar produtos de temporada, non? Mm. Ademais, por... ademais cando se utilizan os produtos de, te, eh, de tempada é cando mellor che, máis che gustan, por moi enlatados que estean, porque se a mí ah, me dan enlatado eh, fai 15, 20 días, me dan non sei que cogumelos enlatados Sí. E despois aos 20 días mos dan frescos. Frescos, digo, saben uh -huh. moito mellor. Uh -huh. Sí, hombre, claro. É que é así, non? Ah, sí, eh, sí. Eh, Domingo. Ademais, eh, Quero, quero che preguntar eh, sí. uh, Bueno, esa celebración parece ser que según nos teñen dito porque ademais nos temos tamén uh, correo directo de Lico Xantar di, Dixeronos que, que foi o día 4 e que ademais tiveste desos, a, a sorte de ter ali pre, foi presidido o acto polo secretario xeral de Migración un tal Antonio sí, señor, Rodríguez Miranda que, ah, eh, que nos eh, coñecemos moi directamente Sí, sí e, e tamén estuvo aí sí, o, o, o, o, o, e, e tamén estuvo o vicepresidente da Xunta Sí, sí, eh, eh, sí. sí señor Viñas. Ou sexa que grande honor e grande honra o feito de, de, de, de, de, de, de recoñecerte a ti tamén. Bueno, sí, home, a ver, para min é un prazer, eh, para min é un orgullo, hombre. quere dicir que eh, non estarén faendo todo malo, nin, hombre. nin a xente que me pon a parir a veces por as miñas <laughs> maneiras de cociñar e eh, de ser eh, eh, bueno, eh, bueno. Eh, eh, bueno, da miña maneira de ver as cousas, non? Sí. Eh, a cociña a veces eu vexo dunha maneira e outras persoas as diferentes, pero bueno, eu sempre insisto na miña línea, eu non vou copiar a línea de outros, eu insisto na miña. É, mm. eh, é eh, bueno, a maior parte das veces dá má razón. Eh, pouco a pouco, pois, vou levando é como se di, a xente é o meu rego, non? Que é onde claro. eu quero que vaya. Eh? Oye, Porque se, eh, sí, eu cociño para que a xente lle guste cociñar. Claro, que pasa? Que eh, en Galicia, pois vamos pouco a pouco, aunque sí. a cociña pois fai de 25 anos ou 30 para cá, eh, evolucionou unha Bastante. barbaridade. Mellorou. mellorou moito. Sí, mellorou, mellorou a nivel profesional. Agora en Galicia temos moi bons profesionales temos o mellor produto do mundo, do mundo, eso xa poden xa poden decir o que queiran, marisco, carne, mm. eh, verduras, eh, de todo. E, e, e como non faltábanos un pouco a profesionalidade dos cociñeiros, non? Eh, mm. ahora mesmo, pois, desde fai anos para cá, temos a mellor escola de España de hostelería, sí. superior dos, a, o Centro Superior de Hostelería de Santiago, sí, sí. e uns que viñamos, pois, emigraos dun lado e do outro, por fomos eh, mellorando a cousa e a xente nova pois foi xa se foi preparando máis, foi a centros de hostelería e tal, e, e anduvo por medio mundo e agora mesmo pois eh, temos moi bons profesionales en Galicia. Non sí. é como cando fai anos a xente marchaba de equipa fora, sí, porque sí. aquí non as salidas eran poucas ou tampouco eh, se veía a, a hostelería, a gastronomía como como como unha maneira de poder vivir dela, non? Como profesión, sí. vale? De feito, bueno, eh, xa se ve que hasta fai 25, 30, 35 anos, a maior parte da xente que traballaba na cociña era, eran mulleres, non? Era unha cociña, sí. era tal. Eh, e, eh, agora, pois, eh, pois eu penso que vai fiti-fiti, non? Mm, homens e mulleres, non? Vai, sí, sí, vai, vai de, todo. de todo. Hai de todo, hai mulleres moi boas, hai homens moi boas, e, co, e, e, e como chefes e como chefas. E sí. pareceme que que isto vai no bo camiño, eh, non vamos parar aquí, non vamos parar aquí. Non lle, a nosa cociña non, ahora mesmo como profesional non lle desmerece nada a catalana, a vasca, no, no, no, a, a, Madrid, a, eh, a Madrid... A... Aí estades, aí estades. Sí, sí, sí. Aí estamos. Eh, eh, está, está eh, visto eh, que hai moita xente moi boa e interesante e eh, en Cataluña hai moi bons cociñeros galegos, eh. eh? Sí, hai moi bons sí, restaurantes, sí, sí, non? Eh, co eh, codeades vos precisamente, pe, aí está nese salón internacional onde vos estades eh, dando a callo e eh, eh, sí, eh, sí. eh, informando que te, bueno, dan, dan, dando a coñecer esas novidades extraordinarias. Por certo, ese menú que tú presentaste tamén foi premiado, non? Eso parece, eh, eso parece, eso parece, eso parece, sí, señor. Un menú que, ademais, é dicir, que, que de grandes cociñeros e de grande copete, pois, teria que ser un, ter un precio fora de serie, pois non, 29 euros. Joder, joder, joder, este, joder, este menú, joder. a ver, eh, Julio, Armando, eh, a ver, temos detrás un concello, non? Que nos sí. apoia, temos eh, pois eh, un concello que nos vai que nos vai eh, sufragar a, a, a mitad dos gastos e como vamos representando pois a un Arnoia, a un concello a Arnoia, pois eh, eso vai revertido no precio do menú, senón claro. este menú, menor de 50 euros non hai. Eso, non hai, que, eso quería decir, que en cualquier restaurante, por moi, por, por, aunque non teña este sí. Michelin, eh, con, con ese menú que, que te presentas, de, seguro que o prezo sí. tería que superar os 50 euros. Pero sí, que... Pero, A verdade é que mm, a, o cariño yo mismo que lle pos eh, é extraordinario. Ademais, bueno, pues, mire, eu voulle voulle dicir, este menú eh, eu tiña eh, de repente eh, puxose comigo o xerente de Espourense, mm. eh, Rogelio Martínez, don Rogelio Martínez, e dixome, eh, necesito alguén que me levo que levo o Concello da Arnoia porque, bueno, a xente que tiñan, pois, pues, volveus atrás, culleulle medo, non claro, se atreveu, claro, non? Sí. A levar o... En menos de 20 minutos teño menos gallado. Mm. En menos de 20 minutos dixen, bueno, pois pues este é o que vou facer. Mezclen produtos de Darnoia con uh -huh. cabaixa limia, uh eh? e, do, e pa diante, a facer eh, esos platos, pactos. Pareceronlle ben, e venga, pa diante. Eh, de feito, moita xente dicíame, este menú que fixeches tú é moi atrevido, demasiado atrevido, <laughs> igual va a levar un batacazo. Dixen, bueno, pois eu para facer chuletóns, <laughs> sí. eh, como fai moitos anos que me que non quere dicir despretixar un, un chuletón, todos Desmerecer, temos momento, claro, eh. que sí. claro. todos temos que vivir, todos temos claro. un momento de eu tamén como chuletóns, eh, tamén, eh, de vez claro. en cuando. Ente? Pero bueno, non é quere dicir que eu me guste ir a un restaurante servir chuletóns. No. Eh, non menú. Quer dicir que a cociña galega ten que avanzar, non se pode sí. quedar atrás, non? No. Eh, bueno, isto eh, pois pues, foi máis ou menos unha idea do, de que se poden facer cousas diferentes en, en xantar, sí, sí, xa, sí. porque claro, estamos mal, bastante limitados en espacio, en, en maquinaria, mm. en, en personal, que tampouco se encontra eh, a, a, moito personal mm, disposto a traballar pois sí. cuatro ou cinco días cinco días, seis días arreo as horas que faga falta. No. Mm, chegar aquí ás 11 da mañá ou ás 10 e media marchar ás 3 da madrugada como Carai, claro. todos os días entenden pero bueno é o que hai non eh, sí, sí, sí, sí, pero no temos é, que fazer algo por isto eu supoño que non un, sí, son poucos días son cinco días son seis días eh, de traballo pero bueno que leva o seu traballo sí. pois que leva, que, que leva o seu traballo e que merece a pena pero eu sempre dixen que cando vou a un evento dices ou distes eh, quero facelo diferente para facelo sempre o mismo pois para non pois non me, non me pena presentarse Sí, exacto e eh, nada, eh, ese outro día tamén fun a Santiago facer present, facer a presentación de, de, de, da gastronomía dos camiños no? Mm. ah, do, sí. de Santiago e bueno, algún dos platos que está aquí le ven ali, eh, le ven cinco platos Uh -huh. e que tamén presenten ali no, no, cent, no Centro Superior de Hostelería foi un éxito pra, esos platos De feito, moita xente da que veu aquí o nos están foi a través dice, de, de en ali en Santiago e de gustar os platos que, que fixen eu ali por dos camiños. Do camiño. Está ben, sí. está ben. Sí, señor. Entonces, eh, bueno, é para mí un orgullo facer es... Ademais, eu penso que eu, eu é que disfruto, aunque hai momentos moi duros, é moi... Sí, sí. Porque, bueno, eh, eu levo 10 días dormindo 3 horas, 3 horas e media. Carai. Jolín. Eh, porque teño eh, hasta o, hasta o miércoles que empezamos sí. aquí, uh -huh. tiña que atender na miña empresa o traballo, a miña xornada laboral de 8 horas e media ou 9. Sí, sí. Eh, e despois dedicarme a, a preparar para aquí. Entonces levantaba más 6 da madrugada e cando iba para a cama, pois pues, serían, bueno, eh. e non eran as 3 menos cuarto da madrugada cando chegan a casa e a 6 da madrugada estaba outra vez de pé. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pois non hai máis que eu, o que quero dicir é que se nos gusta o que facemos, pois con esforzo sempre, esforzo e sacrificio, claro, sempre chegas sí, sí, conseguindo eh, algo do que, do que te mereces, non? Pois eu queria che dicir que o, cando foi o martes da semana pasada leveime unha grandísima ilusión leveime unha grande ilusión e acordábame de, de ti, Domingo por culpa de que eh, un rapaz veciño meu eu non sabía mm. que estudiaba hostelería, cociña e todo eso. Non sabía o que estudiaba. Pero o padre dixo, oi, Carmando é cociñeiro tamén, digo, non, eu non son cociñeiro, eu cociño pa min. <laughs> digo, dixo, dice, home, tú... pois os callos che moi ben cando tiña o negocio. Estaba, pois, estaba. Pero, eh, entón, pois dice, o chaval, claro, viol que preguntarme a min certas cousas, pois non se atrevía. e o padre, que vive mm. precisamente onde vivo eu, díxome, oi, en Galicia te, hai a Escola de Hostelería, digo, lle, e a mellor de España. Uh mm-hmm. -huh. Dice... E entonces miramos, mirou no internet e dixo, e, dixo, e dixo meu fillo, gracias por dicirmo, pero ten moi boa calidade e, e eso. Dice, e pre, e pre Santiago se marchou. Dice, porque, Ajá. dice, hai que recorrer sitios, porque dicían, ah, como vas ir para Santiago e tal? Digo, porque hai que ver eh, cociñas de moitos tipos. E despois escolles a que máis che guste. Xusto, eh, no, ademais, no, experiencia. Mm. Non, experiencia, eu, de, de, cando empecé na empresa onde estou, que levo 20, casi 27 anos, eh, o primeiro que me fixe unha entrevista, non, daquela, pois... Uh -huh eh, viu que en seis anos ou sete levaba recorrido pois como 22 empresas diferentes. Sí, sí. tres meses en un lado, seis meses en otro. y dice Edimil, me parece que es usted un culo de malo asiento. Dice, no, señor. <laughs> Entonces, ¿por qué se cambia tan rápido de empresa? Digo, pues, ¿sabe por qué? Porque yo cuando llego a un punto y no aprendo más, o veo que no avanzo más en mi formación, me, cambio a otro sitio mejor, diferente. Y entonces, claro, porque claro, yo voy en, Barcelona, pues recurrí a Nautic, eh, ah, sí. Sí, de Castelldefels, estuve no Almirán Aixada na Barceloneta, estuve na Dorada, eh, vale, ah, no, me digas, no me digas que estuviste traballando no, no, no, no náutico. Claro, hombre. Oh, pois no. aí, aí estuvo cociñando unha grande amiga mía tamén e eh, eh tuve comendo pois a semana pasada. Ajá, pois aí estuve, estuve nove meses aí. Aí foi donde máis tempo botén, nove meses. <laughs> e despois nos outro lado pois botaba 4 ou 5 meses, estuve no Gran Siches, eh, ah. no Hotel Gran Siches tamén. Sí. E, bueno, e despois cando vin que aí non avanzaba máis xa me cambien, Con as illas, das illas as Baleares, as Canarias, anduve sí, por aí sí, sí. Hasta que vin de rebote para Galicia. Muy e aquí estou, e aí estou, dicen De aquí non me move <laughs> nin un carro de combate, de aquí non me move. <laughs> bueno, no, tú, sí, tú sí, xa tiñas... Claro Xa tiña ganas, xa, xa tiñas intención precisamente. E o feito de que... Hombre, que levaba desde os 16 anos dando tumbos por medio mundo. Sí. E despois, aparte de deso, cheguen aquí e tuve unha sorte que no cheguei no 93, no 95, entré nesta empresa no 96 empecen a dar clases. Uh -huh. Entonces compaginaba a docencia co traballo e eu estaba encantado. Oh, ah, se sí, pa onde vou? Estou claro, claro. na miña terra eh, e dando... estou ao lado da, da, da, da, do, da, dos montes, dos campos de Galicia, do mar de Galicia, eh, sí, de todos os galegos, e, e que estou feliz, gusta a caza, gusta a pesca, Muy a donde vou mellor, donde vou vivir mellor que en Galicia, non? E ademais disfrutando do teu. Exacto, exacto. Que, que é a creatividade gastronómica, que en realidade, pois, eu creo que bueno, queda cativa cada vez que vemos algunhas das túas, da, das túas sí, sí. presentacións. che moitísimo a túa claro. Mm, disponibilidade cada vez que, que te chamamos estás pre, pre, presto para poder falar eh, agradecerche e, a enseñarnos aos demais. E, esa, de aprender con un chisquiño, non? De verdade, Domingo, que desexamos que sigas tendo moitísimos moitísimos éxitos máis. Eh, bueno, pois mm, mago estar tan lonxe para, para non facelo personalmente, pero que cando poidamos, seguro que estaremos aí para felicitarte Mira, e ao mesmo tempo para desecharte os mellores éxitos. Para a próxima, para a próxima o prato do ouro, eh? <laughs> Posiblemente. Bueno, pois pues moi ben. Pois pues moi ben. Eh, pois pues, moitas gracias e eh, eu estou sempre a disposición, sempre a disposición. Moitas, eh? eh, moitas gracias. Solo é dar unha chamada e eu que estou, porque faga falta. De acordo, disfrutar. cousa, cualquier cualquier cousa que sea de Galicia, donde sea. Eu estou aquí para vos botar unha mao vale. no que poida. Pois. Vedes. Eu estou disposto a colaborar en todo. Vale. E, sobre todo, se a gastronomía de Galicia ainda máis, para faela chegar ao fin do mundo, a lúa, se fai falta. Moi ben. Sí, que xa fuche, bueno. xa fuche, xa, xa fuche con ela a moitísimos sitios, sí, sí. sí de, en América de, están encantados. Sí, estuve en Suramérica, estuve, sí, en sí, varios sí. sitios, estuve en Portugal, eh, nos Azores, bueno, en Madeira, por media sí. España tamén, entonces, gracias a Dios, eh, xa fun. xa fun da... Pero bueno, penso que ainda tiña que ir máis, máis. O que que agora estou me facendo vello xa. xa non, pero xa non... pero seguindo seguindo con premios, eh. Bueno, sí. Domingo, de Bueno, apertas grandiosas. E eh, igualmente, un abrazo moi forte por dous e eh, sí. para toda a audiencia. Gracias. E, eh, hasta a próxima. Hasta Venga, próxima. un domingo. Apertas. Un premiado chef interesantísimo. paga tributos que a condenan. historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que nos rodea paga tributos que a condenan. historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de uvas francas, con rosas engalanadas those sangue o resto da situación se se dilúe na diversión pasos nas romarías choros nas salidas condena A historia pensa que abriga Mais justifica cada ferida baixamos a música sí. para despedirnos eh, dicirlle a todos os nosos entes que o sábado que ven volveremos a estar aquí a mesma hora, non? Sí, eu, claro, de 6 a 8 bueno, serán. Queridos ointes, moitas grazas por estardes aí mm, todas as mm, comunicacións que queirades facernos aquí o sempre en Galicia arroba gmail.com ou no noso blog eh? eh sempre en Galicia blogspot.com ese non, pois cualquier outra cousa no Facebook Eso, eh, no Facebook tamén, tamén poden poñer cousas Ben, queridos ointes e seguidores, ata a vindeira semana, que pasen que teñen unha feliz semana. Pois, amigas e amigos, como digo sempre, pois que a noite sexa o vosso descanso e arruga a vosa liberdade de co sábado que ven.